ndabaramukije bakunzi b'ibiganiro bya radiyo isanganiro ikaze n'igwanye mu kiganiro nkingira wamukurikira umunsi nk'uyu nk'aya mango uyu munsi dukubitira muri zone buterere mu gisagara cya bujumbura ahasanzwe hari ishyirahamwe riheruka kuvuka bita inyo des enfants situation de la rue iryo shyirahamwe nk'uko bene ryo barivuga ngo rikaba rihurikiyemo abana bo mu ibarabara ni igiki gitera abana guta imiryango yabo bakajya mu ibarabara n'uruhe ruhara rw'ababyeyi muri ubwo bube gito bw'abana mbehoho hokorwa iki kugira ngo iyo abana basubijwe mu miryango yabo bemere kugumayo ni bimwe mu bija kwishurwa muri kino kiganiro Omer Ndwayo na kigutegura nkanguriye ndaguhaye ikaze ndakunda iradiyo y'ishangariro ndakunda ishanguri iradiyo y'ishangariro ndakunda iradiyo y'ishangariro mu gutangura kino kiganiro nganira na bamwe mu bana bagaburirwa n'ishyirahamwe iniyu desanfadolari abo bakavuga ko bavuye mu mihana yabo kubera ababyeyi babo baje baragwana maze bahitamwo komoka njyewe mu baragwanya mwari mupanze cyangwa mwaba iwanyu dupanze ubu rero ubayeho gute yeho nyine uku nyine mu ibaraba hari ishyirahamwe ryavuze yuko muhurikiyemwo rihora ribahamagara ku munsi wa mungu mugafungurirwa ririho canke bararyohenze ririho uhora ugenda nawe ugafungurirwa ee mukunda gufungura iki niki niki murabyihangane wowe uvukana n'abana bangahe muhira bane ubu abo bane bose havuyemo wewe bari muhira eh abari muhira abandi bari ruguru kubera ko utashimye kujyana n'abagiye ruguru n'imiburibure kugira urabe yuko ubuzima bwoba bwiza gusumba ubwo kuba mw'ibarabara bajyanye naragiye nagiye kubaza abo twahora tubana ndimo ndababaza abo nyine bato nyibanje tube tugu baduganye aca bambwira ngo barabaduganye asigaye babiri bato bato ibyo baduha byose turabishima iri shyirahamwe ribagaburira muri iki kugira ngo kumbure mwumve yuko mubayeho munezerewe muri mu muryango muryoherewe tubarisaba gutera imbere rikatujyana ku ishuri rikatugurira ibyangombwa hanyuma abandi bana bo mu ibarabara nabo uri kuraraba bagume mu ibarabara nyine canke biga ukuntu n'imiburiburi basubira mu mihana yabo vyiga kweri kubera ni vyiza bose murandababwira hari abavayo ata kintu bakoze abamwe bakiyirukana bonyene atabubirukanye tukababwira basubire iwabo tukabirukana aho turara turabe ko bosubire ariko baka twaja tubabwira nimube mugumye ngaha nimwabona ubuzima bwo mu ibarabara bubarambiye muzosubira iwanyu wubahiriza ubuto bwanjye ujya buterereye agacumu k'ubumwe mu iterambere ryanjye n'iry'igihugu cyacu nkingira nashatse kumenya uko ishyirahamwe iniyo de zanfadolari ryatanguye negera umurongozi waryo matiyasi nduwimana avuga ko nawe nyene yabaye mu ibarabara ari nabyo byamutumye gushinga ishyirahamwe ry'abana bo mu ibarabara eka aranavuga ko ubutandukane buri hagati y'iryo shyirahamwe rishasha n'ayahasanzwe ngo ari uko irishasha ryo ririmo abo vyega bwambabaje nanje nico gituma niyumviriye nanje ku bandi bana bakiri mu buzima nk'ubwo naciyemwo catwiyumvira yuko natwe mu byo duronka bikimani duhezagira ko twobisangira nabo bana bakiri muri ubwo buzima itandukanirizo rirahari kuko ugiye kuraba kenshi muri ayo mashyirahamwe yose mejeje kudondagura zaba new generation opd amfasoreye giriyuja nuko yitirirwa yuko afasha abana bo mu ibarabara mugabo kuva uburundi bubaye uburundi nta shyirahamwe ry'abana bo mu ibarabara ubwabyo rirajyaho na nicyo gituma iri shyirahamwe ryacu gituma ritandukanye n'ayo mashyirahamwe urumva yuko ni inyode zamfa ni ubumwe bw'abana bo mu ibarabara bisigugwa yuko niba abana nyine bahoze baba mu ibarabara bagiye hamwe bariyungunganya kurwanya biyumvira gufasha abandi bana bakiri mu buzima nk'ubwo natwe twakiyemo ibyo bivugwa na Mathias Nduwimana biremezwa na bamwe mu bo bakorana Mateso Ernest akavuga ko bamaze gutera intambwe itari nto kuko ngo baramaze gushira mu ishuri abatari bake mbere ngo biranabafasha kuziganya udufaranga twavyumvire kubera dusanzwe natwe twahoze tuba mu ibarabara turabatimbaye mugamu nyuma turatinda tuja kuri linye natwe tukenera kupanga abandi bapangwe neza nk'ubu nyene turiko turavugana hariho abana batanu basanzwe biga batanguye kuri uno mwaka mu mwaka bazoja mu ya kabiri batanguye ya mbere bana bahora mu ibarabara kugeza izi saa turiko turavugana biga mu kiyange n'ubu dufise umugambi wo kurondera abandi batanu caye batandatu caye icumi nabonye tubarondera amashuri babeho biga baje kuririnya nkuko natwe twagiye kuririnya niko akazi turiko turagakora tugaca tugira n'udufaranga dukeyi tuza turaziganya hageze nk'amezi atatu cankane tukatugabura kugira umuntu yifashe utwo duca tutubika muri banki bishitse tukaza kudutora hari igihe haba dimashi ataco twarose tubaha turaja kwigurana tukaza tukagira kugira ujya munsi baronka hama tugasubira tugacanga tugasubizayo abana dufasha babyakira neza kugeza isaha turiko turayaga hari abakobwa bashika kuri batandatu twari dusubije mu bwi wabo myaka cumi n'ibiri cumi n'itanu icenda mu byari byaratumye bava muri izo ngo zabo bavuga ko ataco bitwaye kuba barashyitse mu mihana canke baremeye kubera atakundi bari bugire twaragize uburyo bwose bakabwira ko umubyeyi naho baba baramukoseye ugenda ukamusaba ikigongo nakakikugirira abo batandatu baraje kutubwira ko babagiye ikigongo barasubiye muhira hambavu yo gufunga gukangurira runo gwaruka hari inyigisho mubaha kugira ngo kumbure bamenye kubana n'abandi iyo turayibaha n'ujejwe inyigisho no kubo yagiye kukaza akora muri Aziatique eh, ntari hafi zimwe mu nyigisho mubaha cyane cyane niza inyigisho ya mbere niyo guhuza nabo igira kabiri nayo yuko bosubira imbere y'abavyeyi kuko baracari bato muriteze yuko muzohava mushika kwihangiro ryanyu turavyiteze kuko nubo bahoze arabafeti benshi ngaha bapungutse bamwe basubiye muhira kuko nk'aba bose n'imvukira za bati wabo bakajya kurara mu ibarabara amakahero mwotera abavyeyi hamwe n'abana kama twobatera boza barapunguza kuko twese turanwa muga tukageza hagati bakiyegereza abana twese turanwa muga ukamenya ati kaye y'umwana irakenewe impuzu y'umwana isabuni y'umwana nayanze ubamwe turi mu kiganiro nkingira kuri radio isanganiro turiko turabira hamwe igituma abana benshi baja mwibarabara nicokogwa kugira ngo abashoboye kurivamwo ntibarisubiremwo bamwe mu bavyeyi birigwa ku mashiga baronderera imfungurwa ivyo bibondo bavuga ko bababazwa batunzwe n'imibereho y'ubwo gwaruka narijya ngo bipfuza kuja babahindurira imfunguro nk'uko babigirira abo bavyara ariko buryo bukabankira aba ni mpawe n'imana ayisha na wacu wa semefatu ubu turabagaburira tukabafasha akasabune kabuze tukakabagurira tukakabaha hanyuma rero nako tukaba dusaba yuko hariho icyo nako badufasha ko kugira ngo utere imbere abo bana baze baronka agahuzu bashobora kwambara akasabune bakaduterera ibyo mubafungurira byo bitwara uburyo bungana gute ku munsi turashobora gukoresha nk'irase y'ibihumbi cumi na bitanu bivanye yuko dushobora kusuma umuceri ibiharage ibiharage amavuta ibitunguru shaba tukabahindurira n'ibindi n'inyama ziboreshe zibagurira ariko urabona ko inyama ikiro n'ibihumbi icumi none ko ikiro kigeze ku bihumbi icumi tuzogaburira abana mirongo ibiri mirongo itatu ikiro kimwe icyo ni ikintu ariko tuzobanza kwigira hamwe tukabanza kuraba mbega tuzotera amafaranga gute cyangwa amahera gute cya tubanza kuraba uburyo natwebwe dufise kuko hariho bamwe umuntu ashobora kugenda akaranga nk'ibijumbu ibijumbu nabyo uranguye by'ibihumbi bitatu ukaca uharura irasiyo ushobora kugaburira abana bawe n'iyindi kandi ushobora kuza kugaburira n'abana kandi bagorewe mu ibarabara uca uvuga ati bana reka nica y'uno munsi y'abana banje tume ngenda kukopesha ariko nanjye b'abana bo mu ibarabara muri shyirahamwe hoba hariho uburyo musabwa guterera umwe umwe canke umwe wese azana icyo afise umwe umwe wese azana icyo afise amahera aba yarose ntiyashobora guterera nk'uwuzanye make atanga ngahe uwuzanye menshi atanga ngahe ushobora gutanga inoti ya bibiri ngo amenshi nyine yayarose ashobora gutanga n'ibihumbi bitatu bivanye no kungena abana baba batonze ari benshi nta bitigiri nyizina by'abana mufise igitigiri cy'abana dufise bwa mbere hatonda mirongo ibiri na batanu uko turose abana niko baguma biyongera ugaca usanga nko kwa mungu ntituzi nk'abana bazotonda niba twari dufise mu isi n'abana mirongo ibiri na batanu twebwe n'ukuri ngene tubyakira turashima turiyungayunga ufise miya tanu ufise igihumbi tugacangacanga ubwira turabe ingene twosumira abo bana bafungure tukabarondera bagendera n'agasabune kira minsi yose ko kugira bamese uruduhuzu twabo kugira bambare uduhudu dusukuye tumeze neza barishimiranye n'ibyo tubakorera ubwo ubu bari ko baradusaba n'ingene twabashyira mu mashuri ubu twari ko turarondera ingene twabashyira mu mashuri tubarondera n'amashuri bashobora kwigamo kugira turebe ingene boza barareka kuguma bayerera mu mabarabara wewe nk'umwe mu babyeyi ikintu wo kwishimira ati ndabye bano bana wakoze nica gice no kwishimira nuko hariho bamwe bagenda kurondera bivuye n'ingene bari mu ibarabara babura icyo bafungura ariko bivanye n'ingene twebwe duce tubitwararika ingene twabafungurira urumva hari bamwe bishima bakavuga ati nukuri turashima ibintu mwagize ubu nta nzara tucumva naho uwo munsi tutaba twagiye kurondera turashobora kubavuga ati muraza gutora igihumbi igihumbi cyo kurya ntitwarose akanya ko kubaronderera ifungurwa ntera kamo abo baba bafise abana hariho abafise abana bagaburira abana babo muhira nabo boza tukiyungunganya kugira turabe ingene twofasha ingene twoteza imbere abana nabo ku byerekeye ifungurwa n'uduhuzu bo kwambara n'ingene abana bobaho bimwe mu bikorwa bikorwa by'iryo shyirahamwe rishasha inyo des enfants de la rue ngo harimo kwegeranya abana bo mu ibarabara eka mbere no kubahanura kugira ngo bagire imigenderanire myiza n'abandi nk'uko bivugwa na Mathias Nduwimana arirongoye ibyo dukora cyambere abo bana turabegeranya tukabahanura tukabereka yuko ubuzima barimo yuko imana itabahevye yuko bategezwa kwitwara neza mu bisanzwe tubahereza ibintu byerekeye imico kama yuko uno kwifata neza bo kwigenza bakirinda icyo cyose coza kiba bakwegera mu ngorane matiyasi nduwimana agasaba leta n'ayandi mashyirahamwe agarukira ku bana bo mu ibarabara kubitaho tunasabye leta mbyeyi atari irigi wanyu yanyu nigira abana ubwabo ego icyo novunira ku kagohe ayandi mashyirahamwe nuko yokora igikorwa yiyemeje amashyirahamwe menshi aritirirwa yuko afasha abo bana mugabo ugiye kuraba muri ayo mashyirahamwe abana baba muri ayo mashyirahamwe benshi shabo mwibarabara twace twiyumvira tuvuga mbe ayo mashyirahamwe akora iki hanyuma nayo twica turiyumvira kugira iryo shyirahamwe ryitirirwa abana bo mwibarabara ubwabo atawundi muntu arinze kuvuga ngo ni ishyirahamwe ngo rifasha abo bana bo mwibarabara ashika mu ibarabara hanyuma ukaca ubona mbe umwana kugira ashobore gusubira mu muryango abeho mu muryango mbe byose abiki rero ico notera kamo leta novuga yuko kijya gikorwa leta igira ni ciza mugabo babitunganya mu buryo bitabereye ndibaza yuko nka nkarita mvyeyi irashobora kwikebuka naje mu myaka yanje uza kumfata ukantwara muhira naca ngaruka kubera iki waba untwaye gihuti huti utabanjije kumbaza ingorane yatumye mva muhira nkaza muri rirya barabara ni no kwako kamo ka Mathias Nduwimana arongo ishira hamwe des Enfants de la Rue turangirije ku ikiganiro nkingira cuno munsi twariko turabira hamwe ibituma abana benshi baja mu ibarabara nkushimire kuba wagikurikiye shimire n'abaterereye Omer Nduwayo nakiguteguriye ndakwikibanuye naho butaha cyari ikiganiro nkingira nkingira dukingire nkingira ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'agateka k'abana dukingire